Ciu mascoi accelas immunetson? Mascoi por la ciu tago protectas contrau infectoi. En tiu puncto la medicinistoi interconsentas. Nun tamen nova teorio de usonai esploristoi rond iras la mondon. Tiu teorio attestas alla mascoi ancora utute alian potenzialon la tuta mondo. Cae tio estas en citiu caso ne troigo, attendegas che trovigios vaccinajo contra la cronviruso. Nun du usonai esploristoi presentas surprisan novan teorion, ciel gistiam pli cae pli da homoi pobus farigi immunai contra SARS-CoV-2 per la portado de mascoi en la ciutago, do per protecto por buscio cae naso, ciel gi estas deviga jam de longe en superbazaroi audum veturadoi per autobuso. La contexto vide shainas esti absurda. La et tamen havas comprenigan explicon. Se infectito portas stofan maskon, tiam gi povas reteni kelcain, set ne ciuin gutetoin, ciui estas chargitai per virusoi, ciuin la homo eligas tra busho cai naso. Do, malgranda parto migras extern, per la spira aero. En plei bona caso, la nombro da infectantoi estas tiel malgranda, che la homo, ciu sidas exemple sur la naibara sid loco, en la autobuso, ca ciu same estos protectata per masco, ne infectigas. Aput tio povus existi ancora o dua, sume positiva scenaro, scribas la esploristoi en medicina giornalo. Lau ilia teorio, aliai homoi ja povus infectigi, set ilia immun sistemo povus tiel bone battali la malmultain infectantoin, che la ai homoi nenion rimarcas pri la infecto. Malgrau tio, ca tio estas la espero, la reago de la immunsistemo povus suffici por construi immunetson contra la viruso ca tiel donus protecton contra pluae infectoi. Laula teorio, mascoi do pli altigus la nombron de homoi, ciui ja estas infectitai, set ne disvolvas simptomoin. Tamen tiui homoi tiam estus immunai. Se tiu hipoteso confirmigas, mascoi por la ciu tago povus pli cae pli mal rapidigi la disvastigion de la viruso, gis disponeblos vaccino scribas la esploristoi de la Universitato de Californio en San Francisco. Ciu vere povus esti tie simple? Fakte la quanto da infectantoi decidas ce quelcae malsanoi, kiel severe ili aperas. Ancau ce la viruso SARS-CoV-2, esploristoi observis ce studo, cun hamsteroi, che la bestoi malsanigis depende de la quanto da virusoi quiuin ili alprenis. La dua problemo de la teorio estas la demando pri la immunezzo. Ja estas immun respondo ce homoi cun mildai simptomoi, sed la granda demando estas ciel longe la protecta efico dauros. Por trovi respondon je tiui demandoi, ni devos attendi ancorau quelcain monatoin.